для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. На другой баразне пот пачаў заліваць вочы. Пятро сцёр яго раз, другі рукавом гімнастёркі, вырашыўшы, што ва ўсім вінавата зімовая шапка на павароце, шыбнуў яе пад старую грушу. Ліза ўбачыла гэта, засмяялася. «Парыць, Андрэвіч!» Як на злосць, сонца, якое колькі дзён ужо рэдка цешыла сваім цяплом, выглянула з-за хмары і прыпякло. «Парыць, ні павясноваму, палетняму. Хутка Пятру здалося, што з яго суконнай гімнастёркі вось-вось пацячэ, такая яна зрабілася мокрая, цяжкая, і вочы залівала потам яшчэ горш, так што лізіны плечы расплываліся ў нешта бясформеннае, жоўтае, і ён не думаў больш пра іх прыгажосць. Цяпер увесь свет страціў для яго сваю хараствой фарбы – У скроні здавалася стукалі малаткамі, а боль аддаваўся ў рану. Яшчэ ў пачатку на першай баразне Пятро расшпыліў усе гузікі. А як спыніліся, каб адпачыць, ён вырашыў скінуць гімнастёрку, але разам з гімнастёркай сцягнулася і сподняя кашуля, мабыць, прыліпла мокрая. Пятру збянтэжыўся, убачыўшы, як жанчыны глядзяць на яго, глядзяць ні на твар, ні ў вочы, на грудзі, на жывот. Ён не адразу зразумеў, чаму яны гэтак глядзяць, і як хлапчук сарамліва прыкрыўся гімнастёркай. Асабліва дзіўна Ліза глядзела з дабратой, ласкава, і вочы яе паступова як бы затуманьваліся слязьмі. Ну, мужчынкі, хопіць, дзякуем, сказала яна. Яны спыніліся пасярод гарода, не давёўшы баразны да краю, і Пятро наіўна спытаў: Чаму? Рукі нам адсохнуць, калі мы на вас араць будзем, не ведалі мы, даруйце. Пятро ўсё зразумеў, усю чуласці пяшчоту іх сэрцаў. У вачах яго, колыхнулося неба, быццам упала на зямлю, і сонца разламалася на многа кавалкаў. Нядзеля, але ў школе ішлі заняткі. Быў вялік дзень, а таму дзень абвясцілі рабочым, вялі барацьбу з рэліяй. Настаўнікаў радавала, што вучні даволі дружна з'явіліся на ўрокі, усяго які дзясятак дзяўчынак не прыйшло. У звычайны будні дзень то бывае больш прагульшчыкаў. Класныя кіраўнікі выхваляліся адна перад адной, у каго – меньшых велікоднікаў. Настаўніцы былі ў добрым настроі вясёлыя, узрушаныя, але іх весялосць у гэты дзень раздражняла Шапятовіча. Ён ведаў, большасць з іх мясцовыя, безумоўна, перад тым, як пайсці ў школу добра, разгавеліся, ад некаторых нават трохі самагонам патыхае. А цяпер перад ім і дырэктарам выдаюць сябе за вялікіх атэістак. А можа, ён злаваўся таму, што сам галодны прыйшоў на шча. Напярэдадні садзілі бульбу, пасадзілі ўсё да апошняй бульбі на ішні, а іншыя запасы, што былі ў хаце, з'елі хлопіца, раты і санітарка, якія памагалі ў працы. І Саша щодра пачаставала іх. Жонка сказала раніцою са смехам: «Нічога, Петя! Людзі добрыя, асабліва сёння накормяць. Тэ, аптымістка. Але думка, што нехта дасць ім сям'і сакрата партарганізацыі, велікодныя яйкі, некі кавалак сала, можа нават свянчонага знарок. Такая думка абражала, да душевнай пакуты. І моцна сапсавала Пятру настрой. У настаўніцкай ён быў панура маўклівы, у класах няўважлівы і залішне добры. Не пытаў, не ставіў адзнак, не распрацоўваў новага матэрыялу, даваў заданне «Чытайце самі». Бачыў, што Вучні насцярожаны такой добратой, робяць выгляд, што чытаюць, а на самай справе кожны з іх думае пра нешта сваё. Пра што? Немагчыма здагадацца гэтак жа, як не толькі з іх дзяцей, але ніхто з самых праніклівых дарослых псіхолагаў ніколі не здагадаўся б, пра што думае ён, настаўнік – стоячы каля акна і гледзячы ў зарэчную далеч, дзе на ўзгорку сінее хвойнік. Паспрабуй здагадайся, што ў гэты час ён думае пра помсту мідэі. Трагедыя Еўрыпіда нават у перакладзе па падручніку міфалогіі зрабіла незвычайнае ўражанне. Прачытаў уначы, доўга не мог заснуць. Раніцой расказаў жонцы легенду. Расказаў, што Саша адмахнецца ад яго новай казкі. Чакаў, што Саша адмахнецца. Але яна сказала глупства, ніводная маці не заб'е сваіх дзяцей. Яна як ніколі раней задумалася і згадзілася ад рэўнасці жанчына ўсё можа зрабіць. Гэта уразіла яго яшчэ больш. Уласна кажучы, не сама трагедыя, а сашыны словы вярталі да думак пра медэю, пра таямніцы жаночай душы. І яму палюбіўся гэты роздум пра тое, што, магчыма, недзе з некім і здарылася тры тысячы год назад. Тры тысячы. Такая даўнасць неяк хораша, што адводзіць думкі аднадзённасці. Пачынаеш забываць няшчырасць настаўніц, уласнае адчуванне голаду праз ход у панізоўі, які трэба заўтра правесці, збяруцца людзі ці не. Але нішто не скарачала час. Урокі цягнуліся як ніколі доўга. І як ніколі раней Пятру ўзрадаваўся калены нарэшце скончыліся. Рушыў быў дадому. Але у акне сельсавета ўбачыў адзінокую постаць бабкова і павярнуў туды. Іван Дзямідавіч сустрэў словамі: «Христос у воскрос ліха на яго, а нам з табой клопат. Чуе маё сэрца не робяць нідзе, бачыш? Ён паказаў праз другое акно за раку. У грамыкі ўсе коні на лузе гуляюць, хаця б загнаў куды ў кусты, ай! Наскочыць анісімаў, не мінуць нам бюро! Ай, слухай, трэба Андрэевіч узяць нам каня у гэтага куркуля, ды паехаць па калгасах. Пятру узлаваўся незразумелы чаму, ды ну яго к чорту, што дасць наша паездка? Ай! калі не выйшлі з раніцы, то хто пойдзе цяпер пасярод дня? Няўжо ты думаеш, што можна адным махам скончыць з верай? Бабко уздыхнуў. Ай, вайна і тут шкоды нарабіла. Да вайны мы ў любое папоўскае свята нядзельнікі рабілі, усе выходзілі ад малога да старога. Пятруня вельмі паверыў у гэта, бо даўно ўжо прыкмеціў, што старшыня сельсавета, як ніхто іншы, шчыра перакананы, што да вайны ўсё было лепшае: парт, работа, гандаль, антырэлігійная прапаганда, нават людзі былі лепшыя, цяпер цяпер усё не так. Усё папсавана вайной і людзі ў тым ліку. Гэтую яго рысу Саша неяк растлумачыла простай пажаночы мудра. Да вайны чалавек меў шчасце, сям'ю. А цяпер што ў яго асталося? Адны успаміны. Сапраўды, бабкоў жыў успамінамі. Мабыць, адчуўшы, што Пятро сумняваецца ў верагоднасці яго слоў, стары пачаў горача расказваць, як яны працавалі да вайны, як усё хораша ішло, як па масле. Пятра пачало раздражняць бабкоўскае захапленне ўсім даваенным, гэтак жа, як раздражняла ханжаства настаўніц – Ён знарок на злосць старому пачаў пярэчыць. Усё было зусім не так. Бабкоў узлаваўся. Яны трохі пасварыліся. Перашкодзіў грамыка, прыйшоў вясёлы з хітрымі смяшынкамі ў вачах і запрасіў іх да сябе на абед. «Хэй, пашлі, хлопцы, пацешым душу на бабскае свята! Наямося да новага ўраджаю!» Цешча бычка зарэзала, ну, і ўсё другое, як мае быць на вялікдзень. Нават пляшку недзе дасталі чортавы бабы неразліўной, чыстай маскоўскай. Бабкоў адразу згадзіўся. Пятра гэта здзівіла і ўзлавала. Ён добра ведаў слабасць старога чарка для яго адзіная і наймацнейшая спакуса. І аднак трэба ж мець нейкі прынцып. Толькі што рваўся ў калгас і баяўся Анісімавай вось ураз пра ўсё забыўся. У яго Пятра аднапамінкаў пра мяса і яйкі таксама забурчала ў жываце і пагнала сліну. Але ўсё-такі нельга забывацца, што ты не проста настаўніка, партыйны кіраўнік, выхавацелі дзяцей і дарослых, што яны падумаюць. Ой, падвядзеш ты па нас пад манастыр і нас і сябе раззвоняць. Камуністы вялік дзень спраўлялі. Крый Божа дойдзе да Анісімава, ён з нас спусціць стружку казаў, а на душы было пагана, бо адчуваў, што словы яго не цвёрдыя. Урэшце ён не вытрывае перад такой спакусай гэтак паабедаць. Таму выходзіць, што ўшчувае ён няшчыра, ці то каб паказаць сябе перад таварышамі па рабоце лепшым за іх, ці то каб застрахавацца на ўсякі выпадак. Хіба гэта не такое ж ханжаства, як у тых настаўніц – Хіба не лепш згадзіцца адразу, як бабкоў. Усё адно недзе трэба есці, не галадаць жа ў знак пратэсту супроць вяліка дня. «Ніхто не будзе званіць, Андрэевіч, не бойся! Не думай, што людзі не разумеюць, да ім самім Бог для прыліку! Хіба такія, як цешча мая, шчыра вераць, а? Ха, а так! Чуў, што Лізавета казала? Але хочацца людзям, каб хоць адзін дзень мець свята! Будзе першамай! Хо! Хо! Мы с тобой і на першамай не дамо пагуляць. Аб'явім рабочым днём. Аб'явім. А выконваць будзем як сёння. Чаго варта пастанова, за якую прагаласавалі? Ніводнага чалавека на полі. Эй, хаця б коней куды загнаў далей ад дарогі нечакана падтрымаў бабкоў. Паедзе хто з раёна адразу ўбачыць, што ў полі нікога. Грамыка неяк дзіўна ўсміхнуўся, крутнуў галавой. Ох, умеем мы ад саміх сябе хавацца. Коням таксама трэба хоць адзін дзень свята яны з пастронкаў не вылазяць. Пятро зразумеў, што першай фразай грамыка адказаў не бабкову, а яму, на яго ваганне на яго спробу прыкрыць слоўнай заслонай згоду паабедаць. Гэта кранула за жывое. Што цяпер лепш? Катэгарычна адмовіцца ці рашуча згадзіцца. Тое, што хітрун гэты бачыць, як кажуць наскрозь і глыбей, чытае нават тыя думкі, якія сапраўды часам сам ад сябе хаваеш ці ва ўсякім разе не адразу даеш ім права ўплываць на рашэнні, прымусіла адкінуць прэч усялякую дыпламатыю і агаворкі. Эх, пайшлі. Было не было. Бюро нам усё адно не мінуць. Не за гэта, дык за другое. Музыка Пятро бянтэжыла, што дома ў грамыкі 70гадовая цешча, якая чаго добрага яшчэ пачне хрыстосавацца. І дзеці школьнікі сына дачка. Але панас і жонка яго гаша у вішнай па-сялянску вельмі практычнае ўсё прадугледзелі: Ні старой, ні дзяцей, у хаце не было. Але былі ўжо там Саша з Ленкай і жонка Бабкова з сынам ад першага мужа, што загінуў партызанах у атрадзе Івана Дзямідавіча. Жанчыны памагалі гаспадыні збіраць на стол, хоць там стаяла ўжо столькі смакаты, што ў галоднага Шапятовіча ажно заныла ў жываце. Эх, хутчэй бы за стол. Ды раптам... Там... На вуліцы загурчаў мотор, фыркнуў, чмыхнуў заглух каля хаты, спыніўся Віліс. Анісімаў! такі момант усе яны, і мужчыны, і жанчына не мелі, застылі ў недарэчных паставах, магчыма, ў больш ненатуральных і смешных, чым гараднічы, яго сям'я і ўсе ў акружэнні ў фінале рэвізора. Ніхто не ведаў, што рабіць. Нарэшце грамыка скамандаваў шэптам, як у начной атацы. «За мной!» І гэтак жа, як на фронте, прыгнуўшыся, шмыгнуў у дзверы бабкоў за ім. Каманда і яе выкананні былі такія рашучыя, што Пятро таксама падначаліўся і выскачыў следам за імі у недабудаваныя сенцы. За дзвярыма стаяла лесвіца на гарышча. Грамыка са спрытам ката, За два бясшумныя скокі апынуўся там у падстрэшшы сваёй новай хаты. Нязграбна палез па лесвіцы і бабкоў шэптам мацюкаючыся. І толькі тады Пятро зразумеў сэнс панасавай каманды і спыніўся. Гэтак ганебна па дзіцячы хавацца ад свайго сакратара райкома, Эх, зрабілася сорамна і крыўдна. Пятро з адчайнай рашучасцю выйшаў у двор. На фронте гэта называлася «прымаю агонь на сябе». Але там быў вораг, а тут... Угледзіва Нісімова, знікла рашучасць. Што сказаць? Выдаць іх бабкова і грамыку? О, не! Гэта <laughs> была б здрада! Сакратар райкома стаяў каля варот дзвюх жардзінах, што агароджвалі вуліцу ад двара. Уважліва разглядаў аснову будучых сапраўдных варот, свежа абчэсаная дубовая шула. Ён не спяшаўся заходзіць у хату, спакойна чакаў, што нехта выйдзе. Ха! Навошта няпрошаным госцем урывацца у чужую хату. Але калі ўбачыў Шапятовіча, то адразу страціў свой спакой. Натапырыўся, зрабіў крок наперад і застыў у такой паставе, быццам падрыхтаваўся для ўдару, сашчапіў пальцы рук і выкручваў так, што трашчалі суставы. Усе ў раёне ведалі гэты анісімаўскі жэст і жартавалі ломіць пальцы, чакай буры. светлы сакратар у той міг чамусьці здаўся пятру асілкам карчом вуглавата калючым калючы быў праніклівы погляд яго кругленькіх шэрых вачэй а коротка падстрыжаная пад бокс сіваватыя валасы звычайна лагодны вожык нейкі хлапчукоўскі такі што часам у добрым настроі хацелася яго пагладзіць цяпер Пер здаваліся калючымі, як іголкі дзіка браза. Учарашні салдат, якога доўга прывучалі да пакорлівасці і бездакорнага падначалення, Пятру ўвогуле баяўся начальства, ва ўсякім разе губляўся перад ім. Але калі яго выбралі сакратаром парт-арганізацыі, ён доўга і настойліва пераконваў сябе, што яму няма чаго баяцца анісімава старэйшага таварыша, партыйнага кіраўніка, які б той не быў круты характарам. Яго злавала, што другія гэтак баяцца анісімава і нават не хаваюць сваёй боязі. Але перад такім натапыраным анісімавым і ён збаяўся. Сакратар крыва усміхнуўся і спытаў з едкім сарказмам: «Што? Шапятович, а? Качаем яйкі, а? Музыка Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.